все лишити, сховатись, втекти, полетіти за край світу і напитися самоти, і захмеліти, загубити назад путі, без турботності здатись без бою. Та з собою на самоті все ж лишитись самим собою.